ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը շնորհավորական նամակ է հղել Արցախի նախագահին։ Արցախի հանրապետության անկախության 26-ամյակը համայն հայության աշխատանքի արդյունքն է։ Անկախության տոնին նվիրված միջոցառումներ Ստեփանակերտում։ Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը կտեղափոխվի նոր հասցե։ Հադրութի շրջանի հարթավան համայնքում վերջին տարիներին լուծում են ստացել սոցիալական մի շարք հարցեր։ Բաքվի հետևողական քաղաքականության նպատակը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հերինակազրկումն է։ Արցախը տարածաշրջանում ժողովրդավարության եւ ազատության օրինակ է։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականն այսօր կընդունի Դանիայի ընտրանուն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը շնորհավորական նամակ է ուղղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին Արցախի անկախության 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Կոնգրեսի անդամները նշել են, որ չնայած Ադրբեջանի հաջախակի ագրեսիվ գործողություններին եւ մինչ օրս շարունակվող սպառնալիքներին, Արցախը տարածաշրջանում ժողովրդավարության, խաղաղության եւ ազատության օրինակ է։ Նրանք ողջունել են այդ ամփոփող հանձնառությունը, ազատ եւ արդար ընտրություններին եւ ժողովրդավարական կառավարման կատարելատիպին։ Կոնգրեսականները նաեւ հույս են հայտնում, որ կլինի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորում, ինչի շնորհիվ կապահովվի Արցախի ինքնիշխանությունը նաեւ ապագայում եւ իրենց աջակցությունը հայտնում Արցախի հանրապետությանը։ Արցախի հանրապետության անկախության 26-ամյակը համայն հայության աշխատանքի արդյունքն է։ Այս մասին ասել է հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ազգային համախմբվածությամբ մենք հաղթանակներ ենք տոնում եւ պետականաշինության գործում նոր ձեռքբերումներ ունենում։ Մեր բոլորի սպարտականությունն է այսուհետ եւս աշխատել հանուն հայրենիքի, նշել է Վիտալի Բալասանյանը։ Արցախի անկախության հռչակման 26-րդ տարեդարձի արդիվ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդարանի փոխանորդ Մակար եպիսկոպոս Աշխարյանը շնորհավորական իր մաղթանքներն է հղել Արցախի ժողովրդին ողջ հայությանը։ Նա բոլոր ձեռքբերումների մեջ կարևորել է հայոց բանակի դերը որպես մեր հաղթանակների միակ երաշխավոր։ Մակար եպիսկոպոս Աշխարյանը Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդարանի անունից իր շնորհավորանքներն է փոխանցել Արցախի ժողովրդին եւ համայն հայությանը ԼՂՀ անկախության 26-ամյակին եւ մաղթել բոլորին աստվածային օրհնություն։ Անկախության տոնին նվիրված Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել ցուցահանդես վաճառք։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան կենտրոնական օղակաձև բուրակում կազմակերպվել է ցուցահանդես վաճառք, նվիրված Արցախի անկախության հռչակման 26-րդ տարեդարձին։ Ցուցահանդես վաճառքին Արցախից եւ Հայաստանից մասնակցել են բրուտագործներ, նկարիչներ։ Արցախի հանրապետության հռչակման 26-րդ տարեդարձի տոնակատարությունների վերջին հիմնական ակորդը տրվել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, որտեղ կայացել է տոնական համերգ։ Մասնակցում էին տարբեր երաժշտական համույթներ, անհատ կատարողներ Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախից եւ արտերկրից։ Համերգին հանդես է եկել նաեւ ամերիկացի երգիչ եւ կոմպոզիտոր Դանիել Դեքերը, իսկ նրա Իմ Արցախ երգի պրեմիերան ջերմ ընդունելության է արժանացել հանդիսատեսի կողմից։ Հրապարակում հավաքված բազմահազար հանդիսատեսի մոտ իշխում էր տոնական տրամադրություն, համերգն ավարտվել ավանդական դարձած շքեղ հրավառությամբ։ Իմ Արցախ նախագծի շրջանակներում Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի կատարմամբ Դանիել Դեկերի 3 համերգային ծրագրով հանդես է եկել Շուշի քաղաքում։ Միջոցառմանը հնչել է նաև նրա Արաքս երգի պրեմիերան։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը կտեղափոխվի նոր հասցե։ Շուտով կենտրոնն ընդարձակ եւ լուսավոր սենյակներ կունենա, առանձին բարային դահլիճ եւ նկարչական սրահ։ Շինարարները հիմա վերջին հարդարման աշխատանքներն են ավարտում։ Ինչպես ասել է Շուշիի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի բարի Չիրինա Սարգսյանը, նոր հասցեում ամեն ինչ նոր է լինելու։ Կենտրոնը երկար տարիներ շենքային նորմալ պայմաններ չի ունեցել։ Վերջին տարիներին այն գործում է Խաչատուրապովյանի անվան դպրոցի շենքում։ Կենտրոնը գործում Աբովյանի անվամիջնակարգ դպրոցի շենքի մի թևում, որտեղ սենյակները շատ փոքր են ու խմբերին չեն հերիքում։ Խմբերի մի մասը գործում են ֆոյեում։ Ճիշտ է, ելի բավարարում է պայմաններ ստեղծել են, բայց ամեն դեպքում առանձին շենք ունենալը ավելի հարմար կլինի, կարողանան ավելի շատ երեխաներ ընդգրկել այդ դեպքում։ Միևնույն ժամանակ ազատված մասն է պետքա դպրոցին, դպրոցքներ քանի որ Մուրացյանը եւ Աբովյանը միացվել է ու աշակերտների քանակը շատացել է, սենյակներն է դպրոց գործին անհրաժեշտ է։ Շենքը Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնին է նվիրում բարերար Կարո Սարգսյանը։ Մոսկվայի բնակորցարարը ծրագիրը սկսել է այժմ արդեն երջանկայի շատակուր Սերգեյ Սարգսյանի հետ։ Իսկ զբանը նախատեսել էին այստեղ հյուրանոց կառուցել, հետո հրաժարվել են բիզնես ծրագրից ու որոշել մեծ նվեր անել մշակութային քաղաքի փոքրիկներին։ Իրինա Սարգսյանի խոսքով շենքային նոր պայմաններն ազդելու են քաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն հաճախող երեխաների թվին։ Հիմա այն հասնում է 230-ի, բայց վստահ է, որ նոր ուսումնականից սաների թիվն աճելու է, դրան զուգահեռ կբացվեն նաև նոր խմբակներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանի հարթավան համայնքում վերջին տարիներին լուծում են ստացել սոցիալական մի շարք հարցեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Բնակչության ջրամատակարարման նպատակով փորվել է արտեզյան ջրհոր, կառուցվել է յուղի ներքին ջրատարածքը, տեղադրվել են ջրչափ հաշվիչներ։ Յուղի ջրամատակարարման համակարգը շահագործվում է հանրապետության ջրամատակարարան եւ ջրհեռացում Փակբաժնի քրական ընկերության հադրուտի տեղամասը։ Վերանորոգվել է բուժկետի շենքը։ Վերջին 3 տարում յուղում կառուցվել է երկու բնակելի տուն զոհված ազատամարտիկների համար։ Գյուղում բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդներ շատ կան։ Եվ նրանք ցանկություն են հայտնում իրենց սեփական ուժերով պետության աջակցությամբ բնակելի տուներ կառուցել։ Գյուղը բարերարի միջոցներով լրիվությամբ գազաֆիկացվել է։ Այն մի գեղեցիկ նվեր է գյուղի բնակչությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 26-րդ տարեդարձի արդիվ։ Համայնքի ղեկավար Վալերի Սարգսյանը յուղի ամբողջ բնակչության անունից երախտագիտություն եւ շնորհակալություն հայտնեց բարերարին Արցախի Հանրապետության կառավարությանը յուղի բնակչության նկատմամբ ցուսաբերած հոգատարության եւ բարեգործության համար։ Հարտաշենի համայնքի ավականու որոշմամբ յուղի զուտած տնտեսական հարցերի լուծման գործում ցուսաբերած մեծ ներդրատվության եւ աջակցության համար բարերարին շնորհվել է Հարտաշենի համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Դուկլաս Մակլուրեր Արցախի հանրապետությունը ժողովրդավարական եւ փաստացի անկախ պետություն է։ Անկախ նրանից միջազգային հանրությունը ճանաչում է Արցախի անկախությունը թե ոչ, որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ դնել այս հանգամանքը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Նա հավելել է, որ միայն մնում է հասնել Արցախյան հիմնախնդրի արդարացի լուծմանը, երբ Արցախի բնակչությունը ինքնուրույն կորոշի սեփական ճակատագիրը։ Մենք պետք է հասնենք Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Ես համոզված եմ, որ մենք դրան հասնելու ենք, նշել է Էդվարդ Շարմասանովը։ Եթե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը ստորագրեն խաղաղության փաստաթուղթը, ապա Ադրբեջանը միջազգայինորեն եւ պաշտոնապես հրաժարվելու է Ղարաբաղից, այլևս հավակնությունների որևէ օրինական հիմք Արցախի նկատմամբ չի ունենա։ Այս մասին ասել է Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Ըստ նրա այդ փաստաթուղթը կդառնա երաշխիքների համալիր, ինչի հետևանքով Ադրբեջանն անգամ չի կարող մտածել Ղարաբաղի նկատմամբ որևէ ոտնձգության մասին։ Ադրբեջանի հետևողական քաղաքականության նպատակն է ոչ միայն սահմանին լարվածություն պահպանելը, այլև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հեղինակազրկումը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Խոսելով ԵԱՀԿ առաքելության դիտարկման ժամանակ ադրբեջանական կողմից հնչած կրակոցների մասին, նա հայտնել է, որ կրակոցներն ուղղված էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հեղինակազարկմանը։ Այդ սադրանքն այլ բացատրություն չի կարող ունենալ։ Այն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին հեղինակազարկելու հերթական փորձն է, ընդգծել է Արմեն Աշոտյանը։ Ըստ նրա բանակցային գործընթացը փակուղի է մտել։ Սեպտեմբերի 4-ից 6-ը Հայաստանի զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերի վարչության պետ գնդապետ Արմեն Վարդանյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը կմասնակցի Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվայում եւ Աստրախանում անցկացվող ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առընթեր հակաօթային պաշտպանության համադրման կոմիտեի հերթական նիստին եւ մարտական ընկերակցություն 2017 մարտական հրաձգությամբ համատեղ զորավարժությանը։ Սեպտեմբերի 7-ին Աստրախանում կայանալիք մարտական ընկերակցություն 2017 համատեղ զորավարժության եզրափակիչ ակտիվ փուլին կմասնակցի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունման գործում մեծ ներդրում ունեցած թուրք պատգամավոր Ջեմ Օզդեմիրը անդրադառնալով Անտարիայում երկու գերմանացիների ձերբակալման գործին, գործ հայտարարություն է արել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հասցեին։ Էրդողանը ոչ թե երկրի նախագահ է, այլ մարդկանց պատանտ վերցնող հանցագործ։ Թուրքիայում այլևս ոչ ոքի անվտանգությունն ապահովված չէ, ասել է Օզդեմիրը։ Սեպտեմբերի 2-ը սև օր էր ամերիկյան դիվանագիտության համար։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Վաշինգտոնում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացությունում խոզարկություններ են անցկացվել, իսկ ավելի ուշ ռուս դիվանագետներն ազատել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության տարածքը, ինչպես նաև Նյու Յորքում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացության մասնաշենքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն քննարկել են կորեական թերակղզում տիրող իրավիճակը, այդ թվում եւ Հյուսիսային Կորեայի իրականացրած ջրացնային ռումբի փորձարկումը։ Պուտինը կողմ է նրան, որ միջազգային հանդրությունը չտրվի էմոցիաներին, հանգիստ եւ կշռադատված գործի, ասել է Ռուսաստանի նախագահի Մամլու Ծառայության պետը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել Հյուսիսային Կորեայի վրա հարձակումը Փխենյանի միջուկային փորձարկումներին ի պատասխան։ Նա նշել է, որ Հյուսիսային Կորեայի հայտարարություններն ու գործողությունները ճշնամական ու վտանգավոր են մնում ԱՄՆ-ի համար։ Հյուսիսային Կորեան ավազակային պետություն է, որը մեծ սպառնալիք է դարձել Չինաստանի համար, որը ձգտում է օգնել, բայց արդյունքի չի հասնում։ Միայն Ադրբեջանը չէ, որ սև ցուցակներ ունի։ Ադրբեջանի քաղաքացուն թույլ չեն տվել մուտք գործի Ուկրաինա, պատճառն այն է, որ տվյալ քաղաքացին Ռուսաստանի տարածքով գնացել էր ըղրիմ։ Սև ցուցակներ կազմելու հետ սեր ունեցող ադրբեջանի քաղաքացիները նույն խնդրի առաջ կանգնեցին այլ երկրում։ Ադրբեջանը բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանի տարածքով գնացել են Արցախ, սև ցուցակ է գցում։ Հիմա էլ իրենց քաղաքացիները, եթե Ռուսաստանի տարածքով անցել են Ղրիմ, նույն ցուցակի մեջ են ընկել։ Սակայն ադրբեջանցին կատարելագործված է ու բոլորին իր պետության պես է չափում։ Սրան, որ թույլ չեն տվել մուտ գործի Ուկրաինա, որոշել է կաշառք առաջարկի։ Կաշառքն ու փաստաթղթերը տալով նրան հետ են ուղարկել։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի եվրոպական գոտու մրցաշարի 8-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականն այսօր կընդունի դանիացիներին։ Մուկմեյքերական գրասենյակը ֆավորիտ է համարում Դանիայի հավաքականին, որի հաղթանակը գնահատում է 1.44 գործակցով։ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը ստացել է 7 գործակից, իսկ ոչ ոքին 4։ Երևանի հանրապետական ստադիոնում կայանալիք հանդիպումը կսկսվի ժամը 20-ին։